S ovim dinom čovjek ili ga Allah subhanahu wa ta'ala uzdiže ili ga Allah žele šanuhu zbog neophođenja prema ovome dinu kako je naređeno ponižava. Pa zbog toga jasan je kod svakom onom ko želi da bude uspješan i u dunjalučkom i ahiretskom smislu mu druge nego se dobro zagrliti i ogrnuti ogrtačom koji se islam zove. U protivnom živjeti je poniženo na ovome svijetu a onda vječno se patiti ili bilo vječno ili ograničeno u džehennemu koji će pržiti ljudske kože. A kože najviše bole, kako kaže uzvišeni kullama nabiđat džuluduhum, vezdan nahum džuluden lajraha, li je zukur azab, kada im god njihove kože zgore. Mi, će im ti, mi ćemo im te kože ponovo obnoviti, li je zukur azab, da dobro iskuse patnju. Mi na, na Dunjavuku, kada se opržimo jagodicom ili nekim predilom tijela gdje je koža tanka, osjetimo poseban bol. A šta je onda sa džehennemom koji se pripremao, potpaljivao i postizao tu posebnu temperaturu koja će biti gorivo da jede ljudska tijela i da trži ljudske kože. Mi u našem ciklusu bogobojaznosti, serijalu hutbi koje govore o bogobojaznosti, da se odgojimo da sultan što manje posla ima, jer se ne može u Allahovom sistemu naći manjkavost, nema rupa, kako što kažu ovi, u Allahovom zakonu, Allahov zakon je savršen i nema pobadi po stričevima u Allahove knjigi i sunnetu poslanika ali i sratu od stran. Pa zbog toga obaveza da'ija, obaveza knjige, obaveza preporoditelja i odgajatelja jeste da odloje čovjeka da ga nauče da se i sam čisti i da održava svoje duhovno stanje kako ne bi polapirio, kako ne bi divni postao, pa onda sultan sa njim ogroman postao imao. Mi smo prošli put <clears throat> završili sa surom Lukman, pa smo onda analizirali suru Sežda i nema tamo riječi koja nas interesuje ovoga momenta. Ne spominje se riječ takva ni u obliku glagolskom, ni u obliku imenice. Pa nas evo oko sure El-Ahzab, Savezdisi, velika sura u kojoj se govori s jedne strane o džihadu, s druge strane o nevijednicima i njihovim okupljanima, s treće strane o porazici poslanika, ali je sratu o sram, o samom oblačenju žena kakav treba da bude hijab muslimanke, i završava ova sura, sura Al-Ahzab, gdje Allah Đelešanu prijeti munaficima i nevjenicima, džehennemom, ako ne prihvate ugovor koji su s Allahom Tebareke wa ta'ala davno potpisali, ako iznevjere ovaj emanet zbog čega je Allah Đelešanu stvorio čovjeka, odbio je ovaj emanet i nebesa i brda i zemlja, a prihvatio ga insan, pa da vidimo da li se taj insan obhodi shodno onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala od njega zatražio. Počinje Allah subhanahu wa ta'ala suru al-Ahzab, saveznici, i kaže našem pejgamberu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da se boji Allaha. Odabranik, najbolji vjernik, koji najbolje poznaje Allaha džalešanuhu, najdraži rob Allahu subhanahu wa ta'ala, ali pored toga ima i za tebe Muhammeda mjesta da i ti strahuješ od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je vid približavanja Allahu dželešanuhu. To je vid ispravne vjere kod čovjeka koji strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže uzvišeni, ja ejuhan nabiju takilla, tuti'il تطع الكافرين munafiqin. Inna Allahe kana alimen hakima. O vjerovjesniče, ovdje poseban epitet, ne kaže Allah Želešanuhu, o Muhammede. Ovo je još jedan dokaz, kako kažu mu Fesiri, jednog posebnog i specijalnog statusa naše poslanika, ali selam, kod Allaha Želešanuhu. I nigdje u Kur'anu nećete naći da je Allah kazao o Muhammede. A rekao je o Musa, o Isa, o Jahija, i tako dalje. Dozivao je poslanike druge sa tačno njihovim imenima. Ali naše poslanika, ali salatu wasalam, je uvijek oslovljavao Ja e ejuhan nebi, ittaqilla, ula tuti'l kafirine ul munafiqin. O Allahovi zaslaniće, o poslaniće, poj se Allaha dželnešanuhu, I ne slušaj nevijednike i munafike. I znaj da Allah sve zna i da je Allah mudar. Ovo je sura koja odgaja velike ljude. Ova sura je spomenula Hamzu radijallahu ta'ala anhu indirektno. Ova sura je spomenula Uhud. Uhud spomenula je Ahzab, Hendek, spomenula je te velike događaje, velike bitke, gdje ne mogu kukavice nikad postati. Samo mogu ljudine. Pa zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah najbolje zna, kaže indirektno ovome ummetu, o ummete, bojte se Allaha želešanuhu. Ja vam šaljem poslanika koji je bogobojazan. A mi ćemo vidjeti na kraju, kako kaže Ibnu Mesud Allahu ta'ala anhu, kako je kada je salatu wasala molio Allaha Đalešanuhu, pa je rekao Allahumme inni es'eluke l'huda, wa tuka, wa l'afafe, wa l'hina, gospodaru, ja te molim za uputu i molim te za takvaluk i molim te za stid, brižnost i molim te da budem neovisan od ljudi. Ovo su jako bitno četiri stvari. Uputa, bogobojaznost, afaf, ifet, da čovjek bude stidan, da ne bude raspojasan, volhina, i da čovjek bude bogat, drugim riječima, da bude, da ima bogatstva, ne da ga bogatstvo počne zavoditi od Allahova puta, ili da on postane rob tog bogatstva, nego da bude neovisan od ljudi. Jedu le ulija hajrum mi jedi sufla, jer ruka koja je gore, koja je neovisna, bolja je od one koja se mora moliti i od nekoga, pogotovo ko nije odvojen tražiti. Pa zbog toga ova sura ima svoje veliko značenje i vidjet ćete, mnogo puta se spominje riješ takvaluk, da bi se ljudi i žene odgojili, da one znaju, ako su u četiri zida, iako su daleko od ljudi da Allah subhanahu wa ta'ala dobro zna ono što se njima dešava i šta one rade i šta one govore. Pa se Allah tabareke wa ta'ala tako u 32. ajetu obraća ženama poslanika pa kaže ja nisa, ja nisa un nebi lestunneke ahdin minen nisai ni takajtunne fela takhba'na bil qavli فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا O ženo, žene vjerovjesnika, o žene poslanika, vi niste kao druge žene. Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da nekoga u napast dovedete, onaj u čijem srcu, ona, onaj u srcu bolest, i lijepog govora se držite, to jeste lijepo govorite. O žene poslanika, vi niste kao ostale žene. Gdje se nalaze žene poslanika, ali se da tu osram? Nalaze se u kućama. Šta su žene poslanika, ali se nam na odnosu ostali vjernika? One su naše majke. Pored toga, nima se naređuje poseban kodeks ponašanja. Jer uvijek se gleda u onoga koji vodi, u onoga koji govori, u njegovu porodicu, u njegov cijelokupan život. I onda kada ljudi vide da je svagde islam, srce im se smiri i kažu ovaj ili ovi su dostojni vodstva. A u ovome slučaju je riječ o poslaniku Ali Saratu Osram. I zato kada gledamo žene poslanika Ali Saratu Osram i njihovom ahiretski hal, vidjet ćemo da su one bile primjer pobožnosti, pored toga što su bile žene, imale sve one ženske slabosti koje ima prirodnost žene. U datom momentu ljubomora, u datom momentu određena, određene nejasnoće, ovo je din koji se uči i kom se mora dati pažnja i na kraju krajeva vidimo da Ajša, čerka Ebu Bekra radijallahu ta'ala anha, ostaje udovica sa 18 godina i ostaje muftinca do kraja svoga života. Dolaze je najveći ashabi, njegov njen otac, pa Omer, pa Osman, pa Alija, pa drugi. Dolaze kod nje na savjetovanje. Pored toga što je ona imala mjesto pored poslanika, ali salatu osram, da tu bude ukopana, ali je ona dala to mjesto prednost je dala svome ocu ili Omeru radijallahu ta'ala anhu. To je dokaz bogobojaznosti i to je dokaz da su ove žene na velikom stepenu. A pogledajte danas preko 150 miliona ljudi koji, a bolje kazati ludi, koji za sebe tvrde da su muslimani i da vole ehlu bejt. Najveća im je poslastica, da govore ružno o ženama poslanika, ali i sratu o sram, pa i optužuju za nemoral, pa Ajšu, našu majku, smatraju kravom i kažu da je to u stvari opis sura Al-Bakare, da je zbog toga nazvana sura Al-Bakare. Sto i kusur miliona i vi svaki dan palite kanal koji se zove Sahar i na njemu gledate koba jagi neke vijesti, a nakon toga njihovo tumačenje islama i skoro emisija od 45 minuta govore bosanski doktori, nauka, akademici i tako dalje, govore o Ali radijallahu ta'ala anhu ko da je on bio Adem a.s. sam sa Havom. Nikako da spomenu Ebu Bekra, nikako da spomenu Osmana i, i, i Omera i druge ashabe, morali su se ovi veliki akademici i ovi veliki doktori nauka, profesori, dobro potruditi kad su to predavanje pripremali, jer malte ne, nigdje nisi mogao naći da nije Alija radijallahu ta'ala anhu bio ili sa Ebu Bekrom, ili sa Osmanom, ili sa Alijom, bio njihov vojnik koga su oni mogli postrojavati i to je njemu bila velika čast. To smo u prošloj hudbi govorili. Zbog toga, Mi moramo imati iskren i ispravan odnos prema poslanikovoj porodici i ne možemo dokazati da volimo poslanika ali salatu wasalam ako ne budemo poštovali njegove žene kao svoje majke. S druge strane, naše žene i naše majke imaju, u, imaju uzor u ženama poslanika ali salatu wasalam kako se trebaju oblačiti, kako trebaju ibadetiti i kako trebaju da svataju ovu vjeru i ovaj din. Nakon toga Allah tabarake wa ta'ala, iako ajet nije vezan za našu tematiku, ne spominje se takvaluk, ali se spominje nešto što je nama interesantno. A to je bliskost ovoga ajeta 32. i ajeta 33. u istoj suri Al-Ahzab. Kada Allah Đelešanu govori našim majkama, a i ostalim vjernicama, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى I boravite u vašim kućama. I nemojte pokazivati svoju ljepotu kao u pagansko doba. Ovo je veliki ajet za nas danas. Danas je žena pokrivena, otkrivena. Baš onako kako je najavio poslanik alaih salatu wasalam. Kako bileš ima muslim da je prošao sa Džibrilom alaih salatu wasalam i vidio dvije kategorije ljudi u džehennemu. Pa je pitao Džibrila ko su ovi? Kaže to su dželati. To je policija današnja koji će nositi bičeve poput bičeva, poput repova od krava i sa njima tuči ljude. Nikad neće ući u džennet. Niti će, niti će Allah sa njima na sudnjeme danu razgovarati, niti će osjetiti miri za džennetskog. Pa je onda vidio drugu skupinu I vidio je da je najveći broj stanovnika Žehrnama žene. Pa se zaibretio poslanik Ali Saratu Osram. Pa je pitao Džibrila ko su ove žene. Kaže to su Kjasijatun Arijat. To su one koje su misle da su pokrivene. A one su otkrivene. I ove su glave poput devi grba. Isto tako neće nikada osjeti ženevskog mirisa niti će Allah Đelešanu sa njima razgovarati i njima je bolna džehennemska patnja. Znači, mi danas imamo iskušenje sa ženama na ulici, one koje kobajagi misle da su pokrivene. I ovdje se zamjerka može uputiti i mojoj i tvojoj. I Hasinoj i Husinoj, džanijskim golubovima i njihovim ženama. A da ne govorimo o ovima koje sebi vade vize, direktno za pre, bez presjeda, bez nikakvog presjedanja za džehennem. Ako se ne pokaju, jer poslanik kada je kaže žena koja izađe iz kući, namiri sama, samo namiri sama, može da nikad bude poput šatora afganistanskog, poput afganistanskog nikaba, pa ona je kaže, pa inna hazanije, ona je zinalučarka. Samim tim, zašto ljudi toliki miris koriste, zašto mi kao vjernici toliko dajemo sredstava, da lijepo mirišemo, da budemo prijatni u društvu, zato što je miris privlačan. E sad zamisli kad ti na zlato staviš misk, ili na biser staviš misk i to baciš negdje polje, da pored toga prolazi i Haso, i Huso, i Jovan, i Pero. Šta se onda može očekivati? Onda tek razumiješ da poslanik, ali selam, nije govorio onako, osim po objavi, I zato Kur'an kaže u imperativu وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ I boravite u vašim kućama. Danas ženi kada bi kazao ti ne trebaš do smrti da izađeš iz kuće. Osim u potrebi da ideš u bolnicu, da ideš u majici u zijaret. U neku veliku potrebu. Jer sve žene imaju u kućama danas. I to im je sve na daljinski. I moja bi tvoja kazala, pa dobro, hoćeš li od mene inkubator napraviti? sam ja to nekakvo pile ili nekakva koka koja treba da bude u inkubatoru? Zato što, sve, što su naše žene izašle iz prirode, a šta je onda sa drugima? I kako zamisliti islamsko društvo? Da žene hodaju, španciraju između akšama i jacije i guraju svoju djecu, da im džini presude do akšama i jacije šta će sa njima biti? Ili treba vratiti gdje je njihovo mjesto? A to je u kućama gdje su one kraljice, Osim ako izađu iz svoje prirode. Pa zato Allah Đelešanu se obraća poslaniku i ženama i ostalim ženama. وَقَدْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Ne idete iz kuće nikuda. I nemojte svoju ljepotu nikome pokazivati kao što je to bilo u pagansko doba. U paganskom dobu su žene bile isto tako pokrivene. Ali su imale običaj da tavape gole, tako me kelije tražile. Pa su govorile tavapimo, ali nikome ne halalimo. Proradila ona prirodno, za nije prirodno da žena pre ženom bude gola. A kamo li da, znači onda tu, to neko drugi vidi od ljudi, la haula wa kuvata illa billa. Evo vidimo sura Al-Ahzab, ona je u stvari društvena sura, u njoj se sve obrađuje, obrađuje se znači porodični život, koji je jako bitan, koji je bitan da bi mogle žene shvatiti da kada dođu saveznici, to jeste nevjernici, oni koji su kadrom određeni da će napasti muslimane, ko će moći podnijeti? Ko bude imao imansko dopunsko punjenje, onaj ko bude ja kao beton imanski, bio on žena, bio on dijete, moće podnijeti iskušenja, a nevjernici nemaju milosti. Oni su zakleti, islamski, imanski neprijatelji dok su god u takvom pakovanju. A onda nešto čudno ili poučno bolje kazati opet u suri El Ahzab. Mi danas kada čujemo određene pojave koje emotivno doživljavamo ili shvatamo prave nam probleme u našoj glavi. A vidjet ćete šta se dešava u kući Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Kaže Allah tebareke wa ta'ala u 37. ajetu sura Al-Ahzab, kaže uzvišeni وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فلما قضى زيد منها وطرا وزوجنا وزوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا Ovdje se govori o jednom događaju koji je vama vjerovatno poznat. Događaju poslanik kada je salatu wasalam ima znači u kući svojoj Zejda, I sad će se nešto čudno desiti, pa neka nam Allah te barek evo ta'ala objasni čitavu situaciju. A kada si ti rekao, rekao onome kome je Allah milo svoju darovao, a kome si ti puno dobra učinio, zadrži ženu svoju i boj se Allaha. U sebi si skrivao ono što će Allah objelodaniti. I ljudi si se bojao, a preče je da se Allaha bojiš. I pošto je Zaid s njom živio i od nje se rastao, mi smo je za tebe udali kako bi se kako bi se vjeri, kako, kako se vjernici ne bi ustručavali više da se žene ženama posinaka svoji. Kada se oni od nje razvedu, kako Allah odredi onako treba, onako treba da bude. Vidimo da je ovdje, razumijemo dvije stvari zabrana da se uzme posinak. Da prisvojiš nekoga koga ti nisi rodio i da kažeš ovo je moj sin. S druge strane, druga dozvola da ono što je oženio pastorak pa se nakon toga razveo, to je dozvoljeno dotičnoj osobi da oženi. Kod nas emocije prorade često, pa kažu onaj oženio ženu stariji od nje 30 godina. Kaže to je zulum, to je pedofilija, to je ovo ili ono. Nema toga u islamu. U islamu nije nikad bio pravilnik da mora čovjek i žena isti godina biti. To će biti u džennetu. Na ovome svijetu čovjek koliko god godina imao, on je momak. On je momak čak i kad četiri žene ima. Ne smije pet uregistrovati, ali smije robkinje dovesti. Znači on je uvijek momak. I njemu se samo znači cijena podiže. I to je prirodnost ove djeri. A nije po emocijama neki dedo ženio puno mlađu i onda ljudi kažu on se, on je neozbiljan, vidi šta je uradio i tako dalje, tako dalje. A mi svakodnevno vidimo s druge strane, ne mora li niko tu ne pita koliko je ko imao godina, nego samo zajednički onda trpimo te posljedice koje su se desile među određenim nemoralnim radnjama. Zato molim Allaha tabarake wa ta'ala da budemo bogobojazni i da iz naših kuća izlazi samo čestitost, izlazi stid, izlazi bogobojaznost, upravo onako kao što je naredio Allah tabarake wa ta'ala ženama poslanika alaih salatu wassalam i ostalim vjernicama do sudnjega dana. Kako kao mi hada, u ostalim dana. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سورة الأحزاب دراغة مويا برشو koji bi god ajet analizirali, vidjeli bi velike pouke i ibrete. Ali naša je sada strategija da povadimo ono što sad nas u datom momentu interesuje, a Kur'an ostaje i vrijedi iz njegova, znači vrijednosti od sudnjega dana, pa koliko nam Allah te bareke od tada radne života i prilike, mi ćemo konstantno crpiti sve poruke i pouke i propise i naš život i tunjalučki i ahiretski iz ove lijepe knjige Allahove tabarake od ta'ala objave kako bi bili na ispravnom putu i kako bi Allah subhanahu wa ta'ala sa nama zadovoljan bio. Evo nam opet ajeta koji se veže za ahvalu šahsije ili bolje kazati porodični život. Ono što mi često danas isto tako neistravno razumijemo ili po nekim paganskim običajima postupamo. Često se ljudi pitaju pred kim žena smije da otkrije svoje lice ako se držimo jednog mišljenja ili pred kim žena smije da otkrije i svoju kosu, ali da ostane znači u globalu prekrivena, pa da vidimo šta Allah tabareke wa ta'ala o tome veli u 55. majetu sure El Ahzad. Kaže uzvišeni la junaha alejhinne, fi abaihinne, wala abnaihinne, wala ihwanihinne, wala abnai ihwanihinne, wala abnai ahavatihinne, ولا نسائهن وما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا Navodi Allah subhanahu wa ta'ala kategorije pred kim žena smije da bude otkrivena. I ovo su usulska usul juni, znači oni koji se bave ilmul usul, znači jednim temeljom fika, znači ne može fik je ogranak, a usul je temelj, od riječi aslud. I zato mi kažemo aslud din, nešto je iz temelja vjere, a nešto je iz ogranaka vjere. U suvijuni, znači oni koji se bave u sunom, kada dođu ovakvi ajeti, koji nešto odobravaju ili nešto zabranjuju. Ako nešto odobravaju, znači ono što je odobreno, to je odobreno. A ako nešto zabranjivaju, ono što je zabranjeno, to je zabranjeno, a ostalo nije. I zato neki ljudi kada ne razumiju određene propise, kažu, gdje ti to meni nađu u Koranu? Gdje ti meni nađu u Koranu da je dozvoljeno da se oženi i taj i taj? Amirđić, na primjer, radi ili tetišna. Ne razumiju ljudi A upravo u tom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže Hurrima alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul ehi wa banatul uhti Nabraja Allah tabareke wa ta'ala kategorije koje se zabranjuju. I nije spomenuo da je zabranjena fetišna, niti je zabranjena amidžična, niti je zabranjeno treće, ni četvrto, ni peto, ni šesto, ni sto, to kodeno. I mi vidimo ljude koji su nam donijeli vjeru na ove prostore da je to kod njih potpuno normala. Ali eto, kod bošnjaka se zadržao pravi kršćanski običaj i u to se ne smije dirati. To je tabu tema i ko bi to uradio, bolje da sam sebi kabu iskopa i da sam sebe ukopa jer ga neće niko ni ukopati. A kamo li ženazmu uklanjati, to je veći grijeo širka. I od kufra i od svega drugog, zašto se ovo dešava ovako? Upravo zbog toga što ljudi ne razumiju Allahu tebareke wa ta'ala vjeru. I s druge strane, često čujemo, ma veli on je stari did, on slabo i vidi, on je neki amiđa, nije on plao, on ne voli gledati u žene. On je ovaj, on je onaj, on je tečić, ali on tako prirodan, on mene gleda ko sestru. Ma moja snaha mi je ko sestra. A poslanik, ali islam, ne kaže da je tako kaže i jakum ulhamnu, pasite se koga? Djevera. Kaže fe inna ulhamnu maut, jer je djever smrt. Neće nikada djever se odvojiti sa svojom snahom, bez obzira koliko bio bogobojazan ili manje bogobojazan, da neće šetan doći sa svojim tomačenjem i ponuditi mu razne opcije. I možda će se nešto od toga i desiti ako ne bude jake vjere. I zbog toga ka kaže poslanik alaih salatu wasalam nikada se neće odvojiti dvoje bez mahrema, a da sa njima nije šeitan treći. Ovo je hadis koji mu tefaku na ali. Znači, zato nam Allah te barek evo tada objašnjava pred kim se žena smije otkriti, a pred kim ne smije se otkriti, ne može otvarati kućna vrata i onda se pokrivat pred nekim strancem, evo samo se ja malo pokrijem, on sve vidi. Ili splašti rukave pred njim, ili haj ti burum, šta fali, sad će moj, hajlija doć. I tako dalje, i tako dalje. Kaže Allah te bareke wa ta'ala, nije grije da budu otkrivene pred očajima svojim, sinovima svojim, braćom svojom, sinovima braće svoje, sinovima stara svojih, ženama vjernicama, ovo ćemo malo protumačiti, i pred onima koje su u vlasništu njihovu, Allaha se bojte jer Allaha doista, Allahu doista ništa nije skriveno. Znači čak islamski učenjaci se raspravljaju, smije li žena skinuti svoj nikav pred nevjericom, Tom neprirodnom ženom koja je prodala svoju vjeru i svoju čast, Da li je pred njom dozvoljeno da se skine hijab i da ona gleda ko su tvoje žene? Jer su one uglavnom zavidne i one su prljave i povodljive za sihrom i tako dalje. Tačno Allah Đelešanu otvara mogućnost pred kje žena može da bude otkrivena. I ovdje spominje pred ženama vjernicama i onima koje su u robstvu, znači pred robkinjama. To su najgu inače. Nisu prave inače, znači robkinje koje se postižu kupovinom ili ratnim plijenom. Ostalo sve što nije spomenuto, znači to drugim riječima nije dozvoljno. Tako je u muba stvarima. Ono što je znači, kad se kaže lađu na ali, znači ne, alejhin, nema grijehanima. Nema smetni i onda se spomeni. Šta nema smetni, a i ovim slučajima treba da žena bude stidna. Jer danas živimo u, u takvom sistemu i takvom okruženju i epidemiji grijeha gdje očevi više nisu prirodni, gdje braća više nisu prirodna, gdje djeca od braće nisu prirodna, gdje djeca od sestara više nisu prirodna, sve je to pereno, pederi hode i dunjalukom. Šta onda drugo kazati? Pa u takvom slučaju treba voditi računa. Opet se vraća stvar, ko je ta insan? Jer ljudi su izašli svoje prirode, evo imamo zapad u našem komšiluku gdje se ne zna ko je kome čovjek, a ko je kome žena. I za kraj, to jeste upravo i ujedno zadnji ajet koji nas ove prilike interesuje, Allah tabarakevo ta'ala, u 70. ajetu nas poziva na takvalu. Pa kaže, ja i juhalladina amanu takullah, wa kulu kaulem sedida. O vjernici, bojte se Allaha dželešanuhu i govorite samo istinu. Ovo je šart. Ne možeš naći iskrena čovjeka, a da nije bogobojazan. Ovo je, ovo je usko vezano. A ne možeš naći bogobojaznog čovjeka da nije iskren. Jer čovjek koji ima stalno na umu da ga Allah nadgleda, da je njegova svaka riječ zabilježena, on ne može mu nadičiti. A nakon toga Allah te barek evo ta'ala nudi ovaj emanet i prihvatio ga je čovjek. Zato što je čovjek lako mislen i zato što je džahil. Ali ko ne bude iskren prema emanetu, šta mu kaže Allah Đelešanu? وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Da bi Allah kaznio munafike i munafikinje. I mušike i mušikinje. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ A oprostio mu'minima i mu'minkama. Zbog čega? Znači, ko bude razumio ovaj emanet, a on se ne može započeti, a to je emanet nošenja vjeri, ako ljudi ne budu iskreni i ne budu živjeli za ovaj emanet, onda i Allah Đelešanu proglašava devjenicima ili munaticima, a jedno i drugo upakovanje da Allah sačuva opasno po ovu vjeru i opasno i za Dunjalukina i na sudnjeme medanu. I zato kaže Ibn Mesud da je poslanik alaih salatu wasalam učio ovu dovu Allahumma inni es'elu kel huda wa tuka wal afafa wal gina gospodaru moj daj mi takvaluk prije toga daj mi uputu jer ako imaš uputu ona će proizvesti takvaluk. Ako imaš takvaluk, on će proizvesti stid. Ako bude stidan, Allah će ti dati blagodat. Pa ćeš biti neovisan od ljudi, neće te Allah osramotiti, pa da ti ideš silnicima i nemoralnim ljudima moljakati se za komad kruha da pojedeš. I zato molim Allaha te barek evo ta'ala, a molite ga i vi, da pomogne islami muslimane na svakom pedlju ove zemlje, a na prvom mjestu muđahide koji se bore za ovaj din, koji su najveće evlije ovoga vremena, protiv koji se i čar džanijski golubovi često bore ili na cjedilu ostavljaju, ali je rekao poslanik kada je salatu osram, da će oni stalno biti vidljivi i na istini i nimalo im neće naškoditi. Što ih neko ostavlja na sjedilu i što se sa njima ne slaži. Allahuma izan islama wa izan muslimin. Wa adille širke wa mušikin. Vansura ibadek al muvahidin. Allahuma nusuri muđahidine fi sabirke fi kulli mekan. Allahuma erin il haqqa il haqqa wa nasuqna piba'a.